Vjerozakonik poslanika sallallahu alaihi wasallam je došao da ukaže ljudima na svako dobro koje ih približava njihovom stvoritelju i da ih spriječi i da im zabrani činjenje bilo kakvog zla koje ih udaljava od milosti njihovog stvoritelja Azdeođe. Kako je došlo? U hadisu koga bilježi imam El Beheke u svom dijelu Šobol Iman i drugi sa dobrim lancem prenosilaca. Pa ko pogleda u kuransko-hadinske tekstove, vidjet će da je Kur'an i sunnet da su posvetili posebnu pažnju kada je u pitanju muslimanska porodica. Općenito, a posebno kada su u pitanju djeca. I kada bi neko htio da sabere sve ajete i da komentar na njih i sve hadise sa komentarima koji govore o djeci, vjerujem da bi mu taj posao uzeo godine i godine njegovog života. I pitanje je da li bi to mogao sve obuhvatiti i sve pobrojati. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio najmilostiviji čovjek prema djeci. Kaže Enes radijallahu anhu, Služio sam poslanika sallallahu alejhi ve sallame 10 godina i nikada me nije ukorio. Možete zamisliti da sluga služi čovjeka 10 godina i nikada mu ne uputi ni jedan jedini prijekor. U drugoj predaji se kaže Ma kale li uffin qat. Nikada mi nije rekao uh. Uh je najmanji mogući prijekor. Čak mi ni to nikada nije kazao. Djeca u islamu imaju svoja prava, jer su prava djece puno veća nego njihove dužnosti. Dužnosti nastaju u kasnijim periodima i etapama života. Prava su njihova velika, pa je pravo djeteta da se sa njim šali, da se sa njim igra, da ga zagrliš, da ga poljubiš i slično tome. To su osnovna prava koja ne smiju biti uskraćena djetetu. Pored odbojnih prava koja svakako dolaze, no, među, no međutim imaju i ona svoje mjesto i svoje vrijeme. Bilježe Buharija i Muslimu debu Horeira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam poljubio Hasana pred El aqra ibn Habis. Pa je rekao Akra, kaže Allahom poslaniče, ja imam desetero djece, nikada ni jedno nisam poljubio. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame, men la jerham, la jurham. Ko ne bude milosti, neće se ni njemu Allah smilovati. A u drugoj predaji koju bilježi Buharija, da je jedan pustinjak, vidio poslanika sa osreme kako je poljubio dijete, pa je rekao, mi to ne radimo, mi to ne činimo. Pa je rekao poslanik sa Allahu alaihi osreme, šta ti ja mogu, odnosno ne mogu ti ja pomoći ako je uzvišen Allah ostranio milost i rahmet iz Boga srca. I bileži imam Nesai, i Hakim sa vjerovstvenim lancem prenosilaca od Šeddada ibn al-Hada radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame izdišao na jaci u namaz a sa sobom nosi Hasana ili Huseina pa je stao u mihrab donio početni tekbir počeo sa namazom pa je učinio seždu, pa je dugo ostao na seždi. Kaže Šeddad, nikada tako nešto nije učinio. Kaže, pa sam digao svoju glavu sa sežde, da vidim šta se dešava. Kaže, a sabi su prije toga, vidio je da je Hasan ili Husein na njegovim leđima. Pa kad se završio namaz, samo Šeddad zna šta se desilo. Drugi ashabi ne znaju, nije nikod izao glavu. Pa su kazali Allahom poslaniče, učinio si nešto čudno. Otišao si na srčnu i dugo ostao, nisi tako imao običaj činiti. Pa kaže, ovaj moj simčić popeo mi se na leđa, kaže, pa sam mrzio da ga požurujem dok se ne zasiti. Dok se ne zasiti. Kaže Allahu poslaniče, mi smo pomislili da se desilo nešto ili da eventualno primaš objavu u tom momentu. Kaže, nije se desilo ni jedno ni drugo, nego popeo se na moja leđa, kaže, pa sam mrzio da se pomjeram i da ga uznamiravam dok se ne zasi. I kaže se, u jednoj predaji, uzjahao me. Uzjahao me u namazu i poslanik, sallallahu alaihi sallam, nije se nikuda pomjerao. I došlo je predaj koji bliži tabarani sa slabim lancem prenosilaca od džabira, radijallahu anhu, Kaže, ušao sam jedne prilike kod poslanika, sallallahu alaihi vseleme, a Hasan i Husein na njegovim leđima, a on hoda na rukama i koljenima. I kaže, ni'mel džemel, džemelu kuma. Kaže, lijepa je vaša deva koju jašete. Da, međutim, ova preda ima slab lanac prenosilaca. I došla je kod imama Ahmeda sa vjerodostanim lancem prenosilaca od Moavije, radijallahu anhu, da je rekao, vidio sam poslanika sallallahu alaihi wasallam kako je uzeo i sisa jezik Hasana ili njegovu usnu. Pa je rekao, neće uzvišeni Allah kazniti batrom jezik ili usnu koju je sisao poslanik sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I to sigurno ljudi jeli, osjećaju prema djetetu da kaže jednostavno mogao bi ga pojesti. Je tako? Koliko ga voli. E u tome je poslanik sallallahu alaihi wasallam pokazao najbolji najbolji primjer. I došlo kod Buhari i kod muslima da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame klanjao noseći u mamu čerku za inebinu. A u vjerodostojnim nevajetima da bi je stavio na vrat sebi u namazu. Ne drži je, nego je stavi kapo na vrat sebi sallallahu alaihi wa sallame, i tako klanja. Pa je na osnovu ovoga hadisa Imam Buhari u svome sahih nastavio poglavlje, kaže, poglavlje o onome koji stavi malu djevojčicu na vrat kada klanja. Sallallahu alaihi wa sallam. I bilože Buhari je muslim od Mahmuda ibn Rebije, kaže, a kaltu minan nebiji sallallahu alaihi wa sallame, međeten, međeha fi vođhi, u ane ibnu hamsi sinin. Kaže, zapamtio sam među, jednu od poslanika, sveme, a imao sam pet godina kada mi je učinio tu među u moje lica. Međa je da se napune usta, puna vode i onda se šprica voda iz usta, pa je tako poslanik sa osvrame špricao vodu u lice Mahmuda ibn Rebije, a ja sam, kaže, imao samo pet godina. I pogledajte što su zapamtili, sa pet godina dijete je zapamtilo što mu je uradio poslanik sa osvrame i nakon toga, i nakon toga to prenosi. Jer djeca su, jeli, ima razlike među njima, ali općenito znaju djeca biti pametna i znaju zapamtiti ovaj lijep događaj koji im sam desio, kao što znaju zapamtiti ružan događaj. Spominje se u knjigama a, istorije da je u vrijeme Hadžađa ibn Jusufa Thakafija, poznatog namjesnika, koji je bio jeli, nepravedan, koji je bio namjesnik Abdel Melika ibn Marwana, halife u to vrijeme, da je jedan dječak na ulici vrijeđao Hadžađa i govorio mu ružne riječi, znači u odsustvu njegovom. Pa je to čuo vojnik koji je bio znači uz Hadžađa i koji mu je bio pokoran i poslušan. Pa je nakon toga uhvatio dječaka i doveo ga kod hađađa. Kad ga je uveo kod hađađa, vidio je da je hađađ onako nastavljen u lijepoj fotelji. Proučio je ajet pa kaže Etebenune اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون كاجه زربي na svakoj uzvišici zabavljajući se palate, gradite i tvrđave dižete kao da ćete vječno boraviti. Hoće mu kazati to što imaš i u čemu živiš, neće to biti vječno. Kada je proučio mu taj ajed, Hadžar se ispravio i sjeo. Jer oni su poštovali Kur'an. I sudili su po Kur'anu, iako su bili nepravedni. No, međutim, danas mnogi koji niti ga poštuju, niti sude po njom. Pa je uspravio se i sjeo kada je čuo riječi Allaha te barake o teana. Zar vi, kaže, zabavljajući se, na svakom mjestu palate, zidate i dižete ih kao da ćete vječno boraviti. Pa mu kaže hađađ, Ibn Jusuf je vidim, kaže, da si ti pametno dijete, pametan momak kaže mu Ja e, hafizta l-Kur'an jesi li naučio Kur'an na pamet hafiza u arapskom znači čuvati pa kaže hafiz Kur'ana to je čuvar Kur'ana jesi li ti kaže ovaj sačuvao Kur'an se ga naučio kaže u, ovaj, dječaka to se na arapskom može tako razumjeti kaže Jesi li ti se bojao da će se to Kur'an izgubiti pa da ga ja čuvam? pa je skužio Hadžađ da je postavio pogrešno pitanje. Pa mu kaže Hadžađ nakon toga Efe džemate Kur'an, jesi li sakupio Kur'an? Pa mu kaže, ovaj, mama, dijete, dijete se raspravlja sa emirom. Kaže mu, a je li to Kur'an bio, kaže, rasparčan, pa da ga ja sakupljam? Pa je opet skužio da je pogrešno postavio pitanje. Pa mu kaže treći put, jesi li učinio Kur'an iza svojih leđa, to jeste ti si ispred njega i opet ga šta? Čuvaš. Opet sve u značenju jesi li ga naučio, ali se može razumjeti na drugi način. Jesi li ga učinio iza svojih leđa, to jeste jesi li ti čuvar Kur'ana i paziš na njega i štitiš ga sobom? Kaže, Bože, sad čuvaj da stavim Kur'an iza svojih leđa. Kad ga bacim iza leđa. Pa mu je rekao, hađač, kaže, kate neke ma da je Kaže, Allah te ubio, reci mi šta da kažem, kako da te upitam? Pa mu je rekao, dječak kaže, ako već hoćeš pitati, onda reci, hel uajtel Kur'ane fi sadrik, jesi li sakupio Kur'an u svojim prsima? Kaže, tako upitao. Kaže, pa ga je tako upitao, kaže, nam uajtuhu kullahu, alhamdulillah. Kaže, jesam, naučio sam ga cijelog, alhamdulillah. Kaže, da mi nešto prouči. Pa je rekao, bismillahirrahmanirrahim, iza jaa nasrullahi ul fethi, Hora eiten nase jedhulun fi din illahi fuađa i do kraja sura mkuću. Suru nas izađajete. Kaže Hadžar, šta znači izađajete? Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i vidiš ljude da u skupinama ulaze u vjeru. Kaže o Hadžar, kaže u vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam, ljudi su u skupinama ulazili u vjeru, a u tvoje vrijeme u skupinama izlaze iz vjeru. Pa mu kaže Hadžar, teško ti se znaš li ti s kim pričaš? Kaže, znam. U hatibu šeitane seqif. Kaže, pričam sa šeitanom iz seqifa. On je seqafi. Kaže, sa šeitanom pričam iz seqifa. Eto s kim pričam. Pa je rekao hađađ svojoj sviti koja je oko njega. Šta mislite o ome čovjeku? Kažu, ubij, ome je čak, kažu, ubij ga. Odmah. On je nepokoran vladar i ko otkaže pokornost, zaslužuje da bude ubijen, ubiga. Pa mu kaže ovaj dječak, o hađaž, pogledajte djeteta kako raspravlja sa emirom i sa svitom njegovom. Kaže o hađaž, kaže, besjednici faraona, ono njegovo društvo, je bolje od tvoga društva. Kaže, kako to? Pa kaže, kada je došao Musa, ali salam, i Harun, oni su kazali, erđih, erđih u ahahu, kaže, ostavi njega i njegovog brata, daj im malo vremena. A ovi odmah kažu, ubij ga. Kažu, pa sa faraonom i prije, on je društvo, njegovo družija bolja od, tvoje. Pa mu je rekao, šta ti kaže, misliš o vladaru pravovjeni? Kaže, rabi Allahu anhu, a ne bil Hasan. Kaže, Allah bio zadovan sebi bol Hasanom, misli na Aliju. Ma kaže, ne pitam te o Aliji, nego te pitam o kome? On je bio, on je bio namisnik. Mervana i Abdul Melik. Kaže, pitam te o, pitam te o Abdul Meliku ibn Mervan. Kaže, pitam te o Abdul Meliku ibn Mervan. Kaže, njemu od Allaha ono što je zaslužio. Kaže, zašto? Kaže, zato što je tebe postavio da budeš namjesnik njegov. Pa da ljudima muke ranosiš. Pa je rekao, kaže, vidim da si pametan. Kaže, daću ti četiri hiljada dirhema. Zbog tvoje pameti, kaže, evo ti četiri hiljada dirhema. Pa je rekao, kaže, ne trebaju meni tvoji dirhemi, Allah tvoje lice učinio bijelim i podigao te na visoko mjesto. Kad su to čuli sita, kažu, e, ovo smo, kažu, čekali. Dok mu je ponuđeni metak, promijenio je šta? Priču, već mu čini dobro. Kažu, to smo čekali, jel kao što se kaže danas, šehu se kaže, nemoj molim te pričati puno, dobit ćeš ti svoju platu, imat ćeš svoj mir, kod kuće sjedne, ovaj ti pričati ljudima o islamu. Pusti ljude, nemoj umarati, a ti ćeš dobiti svoju platu koliko god hoćeš. Kažu, ovim je dječak, jeli, zaustavio se, jer je učinio dobu. Kaže, je lice ti postalo vijelo i digao te Allah na visoko mjesto. Kako kaže uzvišeni Allah te barak je o te Allah, jeo me te vjedu u džuhun, o te svoj duđu. Jednoga dana, ili toga dana, kada neka lica budu bijela, a neka lica budu crna, وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ A oni čija lica budu bijela, oni su Allahove milosti, u njoj će vječno ostati. Kažu, gotovo je, znači učinio dovu kada se spomenule pare. Pa im kaže hađađ, kažu, niste vi to skorni, niste vi to skopčali, niste vi to razumijeli. Kaže, ja sam razumio, on ne dovi mene, on dovi protiv mene. On kaže, Allah ti učinio lice bijelim želeći da ja dobijem šubu. da se ošugam, čovjek se ošuga, biva bijel, tako, se ogubam. A kaže, Allah te podigao na ono visoko mjesto, kaže, hoće time da budem razapet. Kaže, jel tako mladić? Pa mu kaže ovaj dječak, katelak Allah ma efhamek. Kaže, Allah te ubio kako si pametan. kako kopčaš i kako kužiš šta ti ja govorim. Pa mu kaže, hađač, kaže, idi, kaže, ja sam tebe oprostio idi kaže ja sam ti oprostio to što si uradio zbog tvoga razuma pa mu kaže ovaj dječak elahu bi jedillah la bi jedik wal mulku lillahi la lek wala jama Allahu bayni wa baynak kaže oprosti Allahoj ruca nije u tvojoj vlast je Allahova nije tvoja i kaže molim Allaha da ne stoji mene tebe nikada izišao je pogledajte znači ovaj djece i sigurno da takvi, takva djeca su bila, znači, od onih koji su spremni bili da povedu muslimansko društvo i da učine, i da učine znači, dobro i hajr za, za muslimane. Bileži imam Buharija i bileži imam Nesai, imam Ahmed od Usame. Kaže, dolazio je poslanik sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam i stavio bi mene na jedno stegno, a stavio bi Hasana na drugo, drugo stegno, potom bi ih oba dvojicu ovako pritisnuo, previo, privio na svoje grudi, potom bi kazao Allahumme irhamhuma fa inni arhamhuma. Kaže Allahu dragi, smiluj se njima dvojici i ja sam milosti prema njima, a u drugoj predaj Allahumme ehibbehuma fa inni uhibbuhuma. Allahu dragi, volim njih dvojicu jer ja volim njih dvojicu pored znači svoga što je poslanik sa osam imao najviše obaveza, bio halifa muslimana, osnimao državu, sa sviju strana imao svojih neprijatelja. Znači morao se brinuti o svemu i pored toga objava dolazi i udarali se temeli državi i vjeri koja će nakon toga ostati do sudnjeg dana jedina prizna tako da lazo žel, on je imao vremena da stavi djecu na, znači, na svoje krilo i da se sa njima a, igra, da ih mazi, i da se sa njima šali. I došlo kod imama Ahmeda sa dobrim lance proslaca, kod imama Hakem od Ebu Horeire, da je rekao, izdišao je poslanik sallallahu alaihi sallam jedne prilike, a sa njim Hasan i Husein, jedan na jednom ramenu, drugi na drugom ramenu. Možete misli poslanika sa osam ide i nosi, znači dvoje djece na dva ramena, pa kaže, jednom poljubi jednog, a drugi put poljubi drugoga. Pa mu je čovjek rekao, kaže, Allahu poslaniće, kaže, izgleda da ih voliš. Pa je rekao poslanik, sallallahu sallam, men ehabbehuma fekad ehabbeni, o men ebogadahuma fekad ebogadani. Ko voli njih dvojicu, voli mene, a ko mrzi njih dvojicu, taj mrzi, taj mrzi mene. I tako je poslanik, sallallahu sallam, ponašao se prema djeci. Često bih, djet, često bih djecu poslanik, sallallahu sallame, znači, pomjelovao po glavi ili po obrazu i slično tome. Ja sam našao skupinu hadisa koji prenose, nije to samo činio sa Hasanom i Huseinom, nego sa drugom djecom. Prenosi se tako kod Buharije da je na dan osvojenja Mekke ili oslobođenja Mekke pomjelovao po glavi Abdullaha ibn Salebu, ibn Soaira, isto tako je učinio sa Kurretu ibn Iyas el-Muzeni, kako bileži ima Mahmed i Tabarani sa ispravnim senedom i tako učinio sa Hanzalom ibn Huzeymom ibn Huzeymom i rekao mu Barek Allahu Fike učinio mu znači dovu isto je to učinio sa Abdullahom ibn Hishamom kako bileži Buhari ibn Davud i učinio je to isto tako sa Abdullahom ibn Džaferom i tri puta mu učinio dovu kako bileže imam Nesai, imam Ahmed i drugi i to je učinio sa Jusufom ibn Abdullahom i dao mu ime Jusuf kako bilježi imam Tirmizi, i tako učinio sa Saibom ibn Jezidom, kako bilježe Buharija. I kaže Džabir ibn Semura da je poslanik sa osrme jedne prilike klanjao podne, pa je izišao iz džamije i krenuo svoje kući, pa su ga, pa je sve odvojicu dječaka, pa je jednom počeo da gladi ga po jednom obrazu i po, i po drugom, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pogledio i po mome obrazu, kaže, pa sam našao njegovu ruku da je hladna i kao da me da potire sa znači, bocom u kojoj je misk. Takav je miris bio sa ruke poslanika, salallahu alihi wa alihi wa sallam. Kaže, imam neovi nakon, što je spomenuo, imam muslim bliže neke od ovih hadisa, kaže, i ovim hadisima je jasan dokaz a, koliko je poslanik, salallahu alihi wa sallam, bio nježan i blag prema djeci, i kako se sa njima lijepo podio i to okazuje kakve je potpunosti kakvog je ahlaka i morala i čudi bio poslanik sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I bilež imam Ibnu Mađe i Abdurrezak sa dobrim lancem prenosilaca i kaže u stvari imam Al-Busri, Šeha Albani i Ahmed Šake da je predaja ispravna, kaže vidio sam Ebu Hrere kaže, vidio sam poslanika sallallahu alaihi sallam da nosi Huseina na ramenu. A kaže, njegova pljuvačka se cijedi iz poslanika sallallahu alaihi sallam a njegova pljuvačka se cijedi iz poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Enes, kako bilježi Tirmiz i Ebu Davud ispravnim senedom, kaže, ponekad bi mi poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, o ti dvouhi, o ti koji imaš dva uha. Svako ima dva uha. Uđutim, pogledajte kako, jer poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, se šalio, ali nije govorio nego istinu. Kaže, o ti dvouhi, on je zaista bio dovoj, pa se tako, znači, šalio sa djecom. Kaže, u stvari bilježi imam Ibn Maži, Ibn Višejbe, sa dobrim lancem prosraca, od Jale Ibn Murre, kaže, izlišli smo jedne prilike sa poslanikom, za osveme, bili smo pozvani na ručak. Pa smo naišli, kaže, pored djece u jednom od medijskih sokaka gdje se igraju, pa je tu bio, među njima je bio Husein. Kaže, pa je poslanik, sa osveme, otišao prije nas kada ga je ugledao i kaže, raširio svoje ruke i kao da ga hvata sa jedne strane, pa potrči a drugu, a poslanik sa osvijem potrči pred njega, pa opet širi ruke, a kaže, on se samo smije i tako ga poslanik se više nasmijava sa lasarame, ovaj na jednu stranu ruke ispred njega, na drugu stranu ruke ispred njega, kaže da ga nije uhvatio jednom rukom ovako za bradu, a drugom rukom za potiljak, kaže pa ga je poljubio, pa ga je poljubio i nakon toga je rekao Huseinun minni, oajne min Husein, ahabba Allahu mena habbe Huseinen, Huseinun septun mine vespal. Kaže, Husein je od mene i ja sam od Huseina. Allah zavolio onoga ko voli Huseina. I Husein je, kaže, jedan umet u hajru i u dobru. Husein je sam po sebi umet u hajru i u dobru. I mi svjedočimo da volimo Huseina i da volimo Aliju radijallahu ta'ala anhum. I mrzimo svakoga ko mrzi Huseina i ko mrzi Aliju. I mrzimo svakoga ko pretjeruje u ljubavi ali i Huseina. Pa je hoće učiniti, učiniti i božanstvima. Nego ovo je ljubav koju je poslanik sa sveti od nas da volimo. Ehlul Bejt, njegove potomke, a to je ljubav šarijatska, da ih volimo i da im damo njihovo pravo, ne uskraćujući ništa od tog prava, no međutim ne, ne dajući im stepen koji, koji im ne pripada. I bilježi imam Ahmed, i bilježi imam El sa dobrim lancem ta, kako kaže imam el-Hejsemi, ali neki kažu da je predaja Mursa, da bi poslanik sa osanem poredao a, Abdullaha i Ubejdullaha i drugu djecu Benul Abbasa, pa bi rekao men sebe ka ideje fe lehu keda o keda. Ko prvi dođe do mene, ko dotrči, dobit će tako i tako. Pa bi dotrčali, pa bi im dao ono što mi je obećao i nakon toga, kaže, skakali bi po njegovim leđima, po njegovom vratu, po njegovim prsima, igrali se sa njim, znači kao sa običnim, kao sa običnim čovjekom sallallahu alejhi ve alihi wasallam. I bi je imam Ahmed i Al-Bezar je bujala sa dobrim lancem prenosilaca od Enesa, kaže da je Melek Kiše tražio dozvolu od Allaha te barake od tala da posjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je dozvolio. Pa je došao, pa je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme: Umu selemi da ne dozvoli nikome ulazak u kuću, da stane na vrata i ne da nikome da ulazi. Kaže, pa je došao Husein, navaljivao dok nije ušao. Pa je ušao, pa je počeo skakati po leđima i po vratu poslanika Salosana. Pa je Melek smrti rekao, kaže, a, Melek, Melek Kiše, kaže, o Allahov poslaniće, voliš li ga? Kaže, voli. Kaže, što se tiče Huseina, njega će, kaže, ubiti tvoj umet. Njega će ubiti ko? Tvoj umet. Ako hoćeš, kaže, da ti poklonim, Melek više je rekao, ako hoćeš, Allah poslaniće, da ti pokaže mjesto gdje će ga ubiti. Ubiće ga tvoj umet i ako želiš da ti pokaže mjesto gdje će ga, gdje će ga ubiti. I bliži ima muslim od Enesa radijallahu anhu Kaže, bio je poslanik sallallahu alaihi sallam čovjek sa najljepšim ahlakom. Bio je čovjek sa najljepšim ahlakom. Jedne prilike me je, kaže, poslao da obavim neku potrebu za njega. Pa sam rekao, vallahi neću. Ha, Enes rekao, vallahi neću. A kaže, u mojoj duši nešto me tjera da to obavim. Pa sam, kaže, krenuo i naišao ulicom, djeca se igraju. Kaže, pa sam stao pored njih. Kaže, ne prođe malo kad iza mojih leđa poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kaže, pa me uhvatio za vrat, kaže, Enese, jesi li, kaže, otišao da oboviš ono što sam ti rekao? I smije se. Pa kaže, jesam, evo odo sada. Jesam, evo odo sada. Pa ga nije korio ni zato, sallallahu alaihi wasallam. I veliši imam Buharija u svome sahihu, od Umu Khalid bin Halid i Musa'id, kaže, došla sam sa mojim babom kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, sa Halidom. Kaže, pa sa muže uzela i igrala se sa pečatom njegovog poslanstva koji je bio na njegovim leđima, sallallahu alaihi wa sallam. Pa me je otac ukorio. Pa me je otac ukorio zbog toga. Pa je rekao, da, pusti, pusti nek se igra. Pusti je, neka se igra. I došlo je u vjerodostojnoj predaji da je poslanik sa osanem plakao za Ibrahom, za Ibrahimom ili je plakao za jednim od svojih unuka koji je preselio. Pa kad je upitan o tome, rekao je Rahmetun dja'alahu dja'alaha Allahu fi kolubila ibad. Kaže, to je milost koju Allah učinio u, u srcima svojih stvorenja. Kao što je poznata priča koju je bliže Buhari Muslim, kada su dvije žene ostavile djecu da se igraju, pa je jedno od to dvoje djece poje vuk. Pa su došla kod Davuda, ali i sram da im presudi, pa je presudio starijoj. Presudio je starijoj. Pa kad su izlazili napolje, pita, napolje pita sin Sulejman, kako je presudio babo? Kažu, presudio je starijoj kaže, ja ću vam presuditi, dajte mi, kaže, djete dajte mi nož da prepolim ga i sva svako je pola. Svaka će biti zadovoljna. Pa kaže mlađa, ne, ne, ne, ja odustajem, kaže, to je njeno djete. Pa je presudio da to dijete se vrati mlađoj. Zato što je majka djeteta, stara ne, starija nema šta da izgubi, al tako? Ona je izgubila dijete, nema šta izgubiti. Pa kada je reagovala mlađa, znao je da je to njeno djete, jer ona žali pa milost znači prema svome djetetu, pa da bude kod druge živ, draže joj nego da bude mrtav, da bude mrtav kod nje. Kada smo ispominjali ovdje djecu, a, sjetio sam se, možda smo to trebali u prošlom predavnju kada smo govorili o propisima vezanim za ezan i za djecu. Učenjaci kažu, neki učenjaci kažu koji smatruju da se uči ezan djetetu, a mi smo podrobno govorili na prošlom druženju koje je bio, bio tome. Ezan se uči djetetu kada se rodi, a ne klanja se. A kada umre, klanja se, a nema čega. Nema ezana. Pa kažu, ovo nam ukazuje na činjenicu da je čovjekov život kao što je između ezana i kameta. Između ezana i početka čega? Kad se rodi ima ezan, a nema namaza. I živi kratak period, kao što mi čekamo da klanjamo sunnete, 10, 15, 20 minuta, 5, 10, nije bito koliko, i nakon toga i kamer počinje šta? Namaz. E, kažem, takav je čovjekov život. Takav je čovjekov, takav je čovjekov život. Biliži vam Ahmed u svome musnedu sa dobrim lance prenosilaca, od Aisha radijallahu talanaha, da je poslanik sa osaneme čuo glas djeteta kako plače, pa je ušao i rekao, kaže, zašto mu ne proučite rukiju od, ukora, od, Od uroka zašto mu ne proučite rukiju od uroka. I bileže Buharija i Muslim u svojim hadijskim zbirkama od Enesa Ibnu Malika kaže, bio je poslanik sallallahu sallam, čovjek sa najljepšim ahlakom, najljepši čudi. A ja sam, kaže, imao brata koji se zove Ebu Meir. Ebu Umeir to je sin Ebu Talhe. Ebu Talhe i Umu Suleim. Umu Suleim je majka Enesa. Pa imala jednog sina koji je preselio. Pa je došao Ebu Umeir, drugo dijete, pored onoga što je bio Abdullah. Da li je to bio Abdullah nije, Allahu Teala, ale? Kada je poslanik sa osam rekao, barek Allahu lekuma fi gabir lejletikuma, Allah vama učinio vašu prošlu noć blagoslovljenom i o tome smo hadisu isto govorili kada smo govorili o temeljima islamskog društva. Pa imao ovaj dječak koji se zvao bi Umeir, imao je vrabca, pa je, vra, pa je vrabac umro. Pa bi došao poslanik sa osvijem kod nje i kaže O ebu Umeir, ja eba Umeir, ja eba Umair ma fa'alen nugair. Ja eba Umair ma fa'alen nugair. O ebu Umeire, Šta je to bilo sa Nogajrom? Šta je bilo sa Vrabcem? Pogledajte kako je poslanik sa osreme prilazio djeci. U stvarima možda bi mi smatrali da je to gubljenje vremena i da ne treba čovjek da se zabavi sa takvim i sličnim stvarima da gubi svoje vrijeme. Pa je poslanik sa prilazio djeci i kaže šta je uradio tvoj vrapčić? Pa su neke neznalice koji ne razumiju ni din, ni vjeru, a posebno ne hadis poslanika sa osrbe, kazale, vi koji prenosite hadise, govaraju našim muhadisima, Buhari, Muslimu, i ravijama koji su to prenijeli, kaže, prenosite od poslanika sa osrbe stvari koje nemaju nikakve koriste. O Ebu Numeri, šta je uradio Rabac? Kako je to hadis? No, međutim, kome Allah srce zapečati, ne trebamo više od toga. Ne trebamo više od Pa su prigovarali. Pa je došao jedan islamski učenjak koji se zvao Ebul Abbas Ahmed ibn Ahmed Tabari, poznat kao, kao Ibn Kas, pa je napisao posebnu knjigu o Mehadisu. Knjigu o Mehadisu. I spomenuo preko 60 koristi koje izvuka iz ovoga šta? Hadisa. Pa je došao Ibn Hajar u Fethul Bariju, pa je još dodavao na to. Kada bi nama rekao, izvucite koristi iz Hadisa, o Ebu Umejre, šta je uradio Vrapčić? Šta smo kazali? Možda bismo navukli na 4-5 maksimalno. A ovaj 60 Ibnu Hadžer dolazi još dodaje na to. Šta misli, jedan hadis u kome nema posebnih propisa, jasnih, vidnih, iako imaju u njemu propisi. Samo ih treba razumjeti, treba i shvatiti. Pa Ibnu Hadžer, znači, spominjao to u svom dijelu kod Bari, pa su na takav način odgovorili ovaj, neznalicama. Prenosi se čak od imama Šafije da je rekao ome hadisu ima dvije stotine koristi. Koliko je tačna ta izvod imama Šafije, ne mogu sada kazati. To je ono što se sjećam da se prenosi od imama, od imama Šafije po ome, po ome hadisu. Tako da sve što je prenoseno od poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, u tome ima korist samo, kako kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, Allah se smilovao osobi koja prenosi od mene kako čuje. Možda kaže onaj koji čuje da će bolje razumjeti od onoga koji šta na koji prenosi. Pa imate neko ko bolje? Ebu Horejde. Prenosi li više hadisa od Ibn Abbas? I od Ibn Mesouda? Od zajedno njih dvojice više prenosi. No međutim, kad pogledate u knjige Fikha, koliko ima fetvi od Ebu Horejde? Malo. Neći naći od Ebu Horejde malo fetvi. A od koga su fetve? Od Ibn Abbas i Ibn Mesouda, tako? Pa neko prenosi i koliko je ravija prenijelo Ebu Kurej, koliko je prenio predaja? Jeste kad čuli da Ebu Kureyb, da imam, kaže fetvu, on je prenosio hadise, ali su ti hadise došli do imama Ahmeda, došli do imama Malika, do Ebu Hanife, do Šafije, do imama Ibn Abdelbara, do Neuvija, do Skalaje, pa su oni vadili iz njih šta? Propise. Pa ti možda znaš preneti, a ne možeš shvatiti. Pa ako ti ne razumiješ, ima neko ko, ima neko ko razumije. Tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio čovjek koji je najviše, znači milosti i pažnje ukazivao djeci. I došao je čak od imama muslima Ibu Daude i Tirmizije od Đudame binti Roheb Resedije. Kaže, čula sam poslanika, sa sam da je rekao, htio sam zabraniti gajlu. Htio sam je zabraniti. No međutim, kaže, kada sam vidio Furs i Rum, da oni to čine, pa da nešteti njihovoj djeci, kaže, odustao sam od toga. Šta je gajla? Gajla je a, odnos sa dojinom. Dok je žena znači dojila, da nema sa njom odnos. Zašto? Da, zato što to mogu štetiti kome? Djetetu. Pa kaže, vidio sam da to rum i furs čine, da nešto ti njoj djeci, pa kaže, dozvolio se. Subhanala, iako je to otežanje veliko za supružnike, no međutim, pravo djeteta je u islamu veliko. Pa poslanik sa osrame nije to htio zabranti, zato što nije bilo, jeli, nije bilo vidne, vidne štete u tome. I bileže Buharije muslim u nebu Horeira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao najbolje žene koje su ikada jahale deve su dobre žene kurejšike. Dobre žene kurejšike. One su ahnahu ala waled fi sigalihi. Kaže, one su najbolje prema svojoj djeci dok su mala, i najbolje paze prava svojih muževa. Ovdje u komentaru ovoga hadisa kaže imam neovi najbolje paze na svoju djecu dok su mala, kaže najmilostivije su prema njima i najbolje ih odgajaju. Tako kaže imam neovi u komentaru što ovoga hadisa. I najbolje ih odgajaju i kaže ne udaju se tek tako dok su djeca mala, kada ostanu bez oca. Jer kada se majka uda za drugog čovjeka, obično tada trpi šta? Dijete trpi jer ona je zaposlena sa svojim mužem, on prelazi kod njene majke, kao što smo govorili u našem prošlom, u našem prošlom predavanju. Pa je zbog toga poslanik sa osvijem pohvalio i zašto kaže? Zato što su posebno pažive prema svojoj djeci fi, fi, sigarihi, dok su djeca mala, dok su djeca, dok su djeca mala. I tako, draga moje braće i cijene sestre, brojni su hadisi zaista mi ćemo kroz ova naša predavanja skrati koliko možemo, ali toliko je tih predaja koje ukazuju, znači, kako se čovjek treba opoditi prema svojoj djeci. Možda mi još uvijek nismo došli do onoga što vi očekujete, odgoj djeteta, ali sve, sve ovo odgoj djeteta. Kroz ovo se izgrađuje ličnost djeteta. Djete koje nije odraslo u ovakvom ambijentu, neće kasnije moći prihvatiti ono što mu nudiš od terbi od odgoja neće doći. Pa se znači ovo stvari koje su svakako bitne i koje se moraju primijeniti. Koje se moraju primijeniti. Čovjek mora sebe tjerati, znači da primjenjuje ono što je činio poslanik sa osrame. Tamo to bilo teško, kama, tamo to da nije navikao činiti, no međutim može se sve, može se sve naučiti. Budući da smo u naša dva prošla predavanja oduljili više nego što smo planirali, šao teala, sada ćemo zadovoljiti ovim što smo kazali, a opet ćemo u našim narednim predavanjima govoriti znači o ovoj tematici koja smatra da je goruće pitanje i koja sigurno tišti svakoga od nas naročito zbog situacije i okoliša u, u kome živimo nema Allah te barak i otala da nam da čestit i pobožan porod i da pomogne nas u odgoju naših porodica i da nas spoji sa njima u džennetskim prostranstvima, sa iskrenim dobrim i šedidima, a divni su oni društvo, Allah te alalem, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa